da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu, emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene a, moja kolegica Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan. Jeste dobro danas? Danas da. <laughs> a o čemu ćemo danas razgovarati u današnjoj emisiji? E, danas ćemo razgovarati o aktualnim okoličnim problemima, odnosno o prijavama koje smo u zadnje vrijeme zaprimali, s tim da će naglasak biti posebno evo, na jednoj prijavi koja je baš jako privukla pažnju građana. Uh Odmah na samome početku reći ću da imate potpuno besplatne prisutni u ovoj emisiji 08005160 broj telefona koji sada pribilježite jer već e, sljedećih 15 minuta možete iskoristiti priliku i javiti se u ovu emisiju sa svojim aktualnim pitanjem. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa evo Marija, na početku emisije možemo li čuti općenito po kategorijama da navedete možda prijeve koje ste primili u zadnje vrijeme? Pa kao i inače, znači kao i svaki put do sad, e, uvijek je najviše prijava u kategoriji otpad, e, mada evo ja bih e, odmah na početku naglasila da nam se broj prijava divljih odlagališta otpada i onih koje se odnose zapravo samo na upite vezane za pravilno zbrinjavanje otpada skoro izjednačio, tako da evo jedan korak naprijed definitivno. Od ostalih prijava Kažem, evo, kao i običajno prijave iz e, kategorije životinje, odnosno vezane za postupanja sa životinjama, zelenilo gdje najčešće e, se prijave odnose na rušenja, odnosno rezanja stabala kako na javnim, tako i privatnim površinama prijave iz kategorije vode, dakle uz one uobičajene prijave nepropisnog pražnjenja septičkih jama izravno okoliš. Evo zaprimljena je jedna prijava koja je vezana za izgradnju male hidroelektrane Dabrova dolina na rijeci Mrežnici, odnosno točnije na najvišem mrežničkom slapu slapu Šušnjar. Uh mhm, -huh, iz tog razloga u goste smo pozvali gospodina Denisa Frančiškovića. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. A evo ono što sam dobila iz prve ruke upravo od Marije, čovjek koji se bavi upravo ovim problemom. Marija, hoćete vi onda postaviti prvo pitanje za svog inače kolegu iz Ekopana? <laughs> pa dobro, ovaj, e, možda da evo ukratko opiše sam problem e, da se širu javnost informira, mada kažem Eh, Eko Pan redovito na svojoj Facebook stranici objavljuje znači sve eh, i fotografije nove koje dobijemo i aktivnosti koje se od strane Eko Pana provode, ali evo možda da oni koji ne prate našu Facebook stranicu pa možda da ih se informira o tome. Može, izvolite gospodin Denis. Pa evo mogu reći, mislim nismo zaprimili jedan poziv nego rekao bi ono desetke poziva vezano za izgradnju male hidroelektrane na najvišem slapu na rijeci Mrežnici, Šušnjero slap, e, znači mala hidroelektrana Dabrova dolina. Bili smo prilično šokirani kad smo vidjeli e, kako izgledaju slike sa mjesta izgradnje i naravno zabrinuti obzirom da je rijeka Mrežnica upravo poznata po e, preko 90 e, slapova sedernih barijera koje su određena posebna specifičnost i zapravo i na ovaj način smo zapravo vidjeli da radovi koji se odvijaju e, pitanje je da li se odvijaju u okviru rješenja e, koja su izdana za sklopu tu hidroelektrane. E, naravno, prijavili smo odmah svim nadležnima, tražili smo hitan inspekcijski nadzor od inspekcije zaštite prirode, jer prema nama ono što smo vidjeli kao mjere oblažavanja koje su propisane u sklopu te e, hidroelektrane se ne poštuju e, i to je najveći problem što je zapravo izvan nadzora se obavljaju ti radovi koji su tamo i, i veli, zabrinuti smo prvenstveno radi sedre e, kako će utjecati ti radovi na sedru a i ono što nas dodatno zabrinjava je zapravo što je u postupku baš i planiranja još jedna hidroelektrana na istom tom slapu samo sa druge strane i to je ono što ovaj tren e, zapravo privlači našu pozornost kako da se ko zainteresira na javnost uključimo u taj postupak jer smatramo da ukoliko se obje realiziraju da će njihov zajednički kumulativni utjecaj biti značajan i da bi zapravo trebalo provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za ovu drugu. Nažalost za ovu koja se sad izgrađuje, one su dobili dozvole još 2013. godine kada, kada nije postojala ta obaveza za procjenu utjecaja na okoliš. Što se danas vidi da i kod malih hidroelektrana E, znači je zapravo e, mogu biti to izuzetno osjetljivi zahvati da je e, zapravo bilo nužno provesti te postupke jer vidimo da i i, i realizacija njih može imati značajan negativan utjecaj za okoliš. Mhm. Ono što me zanima, uh, hoće li se to riješiti u vašu korist? Pa, pa gledajte, ono, ono e, e, mi u svakom slučaju, mislim, bavimo se tom problematikom hidroelektrana već protekli nekoliko godina. Bili smo, doduše, u zadnjih dve godine prilično fokusirani na rijeku Koron, obzirom da je na nju bio, rekao bi, najveći pritisak vezano za planove e, izgradnje hidroelektrana, ali oči, morat ćemo i prebaciti svoj fokus na rijeku Mrežnicu, prvenstveno zbog toga što još uvijek postoji ta nezgodna formulacija u prostornom planu županije koja omogućava gradnju na lokacijama e, bivših mlinica i sad zapravo obzirom da te nisu lokacije pobrojane postoji mogućnost zapravo ne znamo ni točno koliki broj hidroelektrana da se izgrade na rijeci Mežici. Po našem naravno mišljenju, a i po mišljenju svih onih koji su nas kontaktirali je da je to zapravo poprilično, rekao bi onak blago rečeno, loš smjer kojim ide e, cijela ta priča. Ljudi ipak vide rijeku, kor, e, Mrežnicu, a i ostale naše rijeke kao određeni turistički potencijal koji bi trebali očuvati i zapravo e, korištenje rijeke u svrhu proizvodnje električne energije, a obzirom da se ovdje radi o vrlo maloj količini proizvodnje električne energije, a mogući značajni negativni utjecaj je nije ono što zapravo ljudi žele i što bi voljeli vidjeti na rijeci Mrežnici pa tako i na našim drugim rijekama. Ljudi uglavnom imaju vrlo jasan izražen stav da prvenstveno žele naše, da naše rijeke ostanu u prirodnom i očuvanom stanju i da se primarno koriste e, za rekreaciju, turizam, ono što mi svako ljeto jako dobro znamo kako uživamo uz naše rijeke, e, dok ovaj neki drugi dio priče oko korištenja rijeka e, jednostavno smatramo da nam, da nam nije jednostavno potrebno i da ih trebamo ovakve kakve ih imamo. Mhm, pa dobro, gdje je onda problem? Javnost to nije htjela. Naši građani su ugrađeni potencijalni turizam na kojem se radi već godinama u Karlovcu, sve više i više se razvija i dogodi se ovakva stvar. A dogodi se, da. Ono, mi smo bili fokusirani na neke druge postupke na rijeci Korani, E, često se pod tom pričom i zajedničkim nazivom male hidroelektrane koje odmah kao impliciraju i mali utjecaj e, na prirodu i okoliš e, mogu, mogu zapravo ugurati i ovakve obnove stare mlinice koje u nekom teorijskom slučaju i, i kada bi se poštivali maksimalno svi uvjeti i poštivo i nadzor nad njima bi mogle biti prihvatljivo obzirom da ne uključuju novo pregrađivanje rijeke protiv čega smo apsolutno. Ali vidi se i u ovom slučaju da je to vrlo osjetljiva stvar da svakoj toj lokaciji, svakoj realizaciji te hidroelektrane treba individualno pristupiti i jednostavno ovi postupci su prošli, e, tada su još vazila neka druga zakonska odredbe koje danas bi bilo puno zapravo teže realizirati e, ovakav zahvat i jednostavno ljudi nisu ni dovoljno informirani ni upućeni, često im se kako kažu slobodno prodaju priče o tome kako će zapravo se upravo izgradnjom hidroelektrane e, razviti gospodarski neki razvoj, potaknuti zapošljavanje ljudi, turizam, što naravno svako ko je malo više zna o tome zna da nije istina. Mislim to su objekti koji su potpuno automatizirani, koji ne zapošljavaju dodatno radnu snagu turizam ako niste uspjeli e, razviti u prirodnoj i očuvanoj rijeci onda je vrlo teško zamisliti da će turisti dolaziti na mrežnicu ili bilo koju našu rijeku e, zbog hidroelektrana. Uh Ja ću još jedan ponoviti 08005160 je besplatni broj telefona. Ako možda imate još nešto za prijaviti ili dodate upravo na ovu e, temu, slobodno to učinite. Linije su otvorene sve do 13 sati i 15 minuta. Izvolite Marija. ma ja bih samo nešto evo upitala Denisa, a, barem ja nekako imam dojam da prevladava mišljenje kako proizvodnja energije i snage voda nije štetna po prirodu i okoliš, naročito ne kod tih mini hidroelektrana i kao što si sam spomenuo taj naziv mini kao da e, želi da, da ljudi pomisle da, da je automatski njihov štetan e, učinak e, na, na prirodu i okoliš manji. Koja je razlika znači između štete, dakle kad na rijeci imamo jednu veliku hidroelektranu, ko što je recimo hidroelektrana Lešće, u odnosu recimo na cijeli niz malih hidroelektrana, na primjer, ko što je planirano za rijeku Mrežnicu, da li se može govoriti da je šteta podjednak od jedne velike ili, ili više malih hidroelektrana u nizu? Pa mislim štete od velikih hidroelektrana su zapravo ljudima svima poznate. One su potpuno praktički u zadnjih 20 godina odbačene u razvijenim zemljama i ne rade se i zapravo oni koji investiraju u tu tu rekao bi oblik iskorištavanja eh, i dobivanja električne energije su sad u priči sa malim hidroelektranama i ono što po svima sudećim stručnjacima i podacima koji danas postoje je definitivno da jedna velika hidroelektrana na velikom vodotoku ima e, isti negativni učinak koliko mogu imati i, i niz malih hidroelektrana na jednom vodotoku. Znači ono što je najveći problem s kojima smo se mi susretali u planiranju e, malih hidroelektrana je nemogućnost da se procijeni zapravo njihov skupni i kumulativni utjecaj na rijeku koji može mhm. biti e, E, značajno jednako negativan ili čak i više nego što tu ima jedna velika mhm. hidroelektrana. Evo sad ćemo odmah vidjeti i baciti se na konkretno pitanje. Halo, halo, tko je s nama? A, Ana Matane, evo zovem iz Karlovca pa bi pozdravila vas u studiju i slušatelje, a Denisa bi pitala nešto u vezi ove teme. Mhm, nije, mi izvolite. E, hvala. Pa ovako, e, ako, ako zna kako se rade te, te studije isplativosti, mislim ko je uopće investitor, kolika je tam moguća zarada, jel ima nekakvih financijskih pokazatelja tih e, malih hidroelektrana, ko, kako bi rekla, kome u interesu to graditi? mm jeste pa, čuli? jesam, čuo sam, hvala na pitanju. Ovaj, Mislim, to je vrlo kompleksna tema. Počet ću od kraja. Znači, kome je u interesu? U interesu je investitorima i njima će se sigurno ta stvar isplatiti ovaj, obzirom e, da su njihovi troškovi nakon izgradnje vrlo mali, da znači voda uvijek teče i da e, im država subvencionirano zapravo otkupljuje tu vrstu proizvedene električne energije obzirom da se one smatraju kao obnovljivi izvor energije. Tako da on sigurno ima tu neku svoju računicu. E sad je pitanje e, kome se, da li se to isplati svima ostalima, znači lokalnoj zajednici, ljudima zapravo i, i svemu tome. E to kada malo analizirate onda vidite da su zapravo koristi za ljude i lokalnu zajednicu, gradove i općine na čijim područjima se to radi je zapravo vrlo mala i neznatna. Ono, i to je ono u čemu zapravo u cijeloj ovoj priči treba progovoriti. E, evo imamo znači primjer iz Ozlja gdje je jedna izgradnja takve male hidroelektrane koja baš nije tako mala i beznačajna i sama e, krajobrazno kad ju pogledate u prostoru, ona donosi gradu Ozlju na osnovu naknada e, koje oni uplaćuju otprilike 60 do 70 tisuća kuna godišnje. sad se zapravo zapitate da li se za tu količinu novaca za, e, isplati zadirati u nešto e, što mi smatramo najvećim vrijednim prirodnim resursom, a to je voda i, i, onda, i, i danas kada poznamo i druge tehnologije i druge obnovljive izvore energije po cijeloj toj priči kada zbrojite i oduzmete te benefite i moguće štete onda je zapravo e, vrlo upitno e, kome se to splati, da li se to isplati, da li je to ono što mi trebamo raditi, kojim smjerom ići. Naravno, jedan od velikih nedostataka u općenito planiranju takvih stvari u Republici Hrvatskoj, osim toga jer nedostaje i cijeli niz podataka je zapravo da ne postoji i ne rade se te takozvane cost benefit analize za takve projekte i zapravo se ne preispituje koliko one imaju utjecaj sociološki na društvu, malu lokalnu sredinu i koliki benefit zapravo donose toj lokalnoj sredini. Što se tiče samog njihovog udjela u proizvodnji električne energije, on je toliko minoran da je zapravo bespredmetno ga spominjati kao neki značajan doprinos u proizvodnji električne energije. Mi bi trebali reći recimo na području Karlovačke županije izgraditi otprilike 50 malih hidroelektrana da bi došli tek na razinu jedne hidroelektrana Lešće koja je isto zapravo e, vrlo beznačajna u okviru ukupne proizvodnje energije. Tako da kad sve nekako zbrojite, oduzmete je nama je potpuno ne, onako rekao bi otvoreno ludo ići u tu priču, pogotovo kad znamo da se radi o rijekama, odnosno o vodi koja je vrlo bitan i važan resurs bez kojeg zapravo nema uopće života na našoj mm zemlji. Gospođo Matani, jeste li zadovoljni sa ovim odgovorom? Jesam, hvala vam puno. Hvala. Hvala vama, lijepi pozdrav. Evo došli smo do skoro samog kraja naše današnje emisije. Marija, s čim bi htjeli završiti današnju emisiju do sljedećeg četvrtka? Pa imamo nekoliko najava. Evo, radi se zapravo o najavama aktivnosti e, koje provodi Ekopan. E, radi se o predavanju o rijeci Korani koje bi evo prepustila Denisu budući da on e, sudjeluje u tome danas u 18 sati u knjižnici. Pa evo Deno. Pa evo ga samo ukratko, znači danas nastavljamo zapravo kampanju za očuvanje rijeke Korane i danas ćemo imati vrlo zanimljiva predavanja, nećemo govoriti o ovim možda toliko pravnim nedostacima, postupcima s kojima su se mi kao Ekopan susretali u realizaciji tih projekata. Govorit ćemo o određenim prirodnim biološkim vrijednostima rijeke korane Pozivam sve ljude da dođu na predavanje. Naravno, neizbježno je da ćemo se vjerojatno dotaknuti i ove problema sa rijekom Režnicom i tom hidroelektranom. uh još je jedno predavanje koje će se isto tako u e, Karlovačkoj gradskoj knjižnici održati u organizaciji Ekopana u subotu 28. svibnja u 9 sati. E, dakle, u okviru programa Zelena knjižnica na krovu Karlovačke gradske knjižnice će se održati predavanje o permakulturi i kompostiranju, razmjena sadnica. Predavanje će voditi osim Ekopana Jasmin Didović. E, dakle, u sklopu toga će se prezentirati korisnosti kompostiranja sa kalifornijskim listama tako da svi zainteresirani građani mogu evo u subotu 28. E, svibnja u 9 sati doći, donijeti, i razmjenjivati sadnice, sjemenje i slično. Denis, Marija, hvala vam. Marija, mi se čujemo već e, sljedećeg četvrtka. E, zapravo sljedećeg četvrtka e, ne, jer evo, sljedeći četvrtak je <laughs> blagdan. tako da vjerujem da će većina <laughs> naših građana si onako uzeti onaj... produžene vikende, da, blagdan tijelova, tako da ovaj... To znači da vidite i... na produžene vikend. Pa pustit ćemo, evo, nek se svi skupa odmorimo. Mi u medijima ne idemo na te produžene vikende, mi radimo i, <laughs> te blagdane. Ne, nemamo tu povlasticu, ali dobro, preskočit ćemo sljedeći četvrtak, dakle čujemo se za dva tjedna. Ostanite i dalje ovako zeleni i dobri i nadam se da e, će biti e, sve više i više kvalitetnih prijava na e, zeleni telefon i da će se i te prijave nekako s vremenom smanjivati i da će sve ići na kraju krajeva u vašu korist. Eto, izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.